अलाह ऐं संदसि पैगुंबर ते ईमान आणियो ऐं उन माल मां ख़र्चो जंहिं में अव्हां खे ॿियनि जो वारस कयो अथसि ऐं अव्हां मां जिन ईमान आंदो ऐं अल्लाह जी वाट में ख़र्च कयो तिन लाइ वॾो अजरु आहे